Pod naslovom odnosno on nije naslovio nego ovi koji su radili valorizaciju, komentar obražuje sljedeće meselo, a to je itibao sunne o terkul beda. Slijeđenje suneta i ostavljanje novotarija, mada je dio već toga već provukao, Znači to je sljedeće poglavlje o kojem govori, pa ćemo spomenuti što je, što je e, naveo u tom kontekstu. <clears throat> Kaže, prenosi Jezid ibn Harun u svome međlisu od tog tog ravije i tako dalje e, do Džerir ibn Abdullaha o o rujetu, o viđenju Allaha subhanahu ta'ala. Kaže riječi قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر kaže vi ćete gledati u vašeg gospodara kao što gledate u mjesec mjesec Lejlet el Bedr, kada je noć, znači gledate u, u noći, u mjesec kada je mjesec pun. Pa kale lehu rađulu fi međusi, pa kaže njemu neki čovjek koji je bio tu na tom u tom druženju, u tom sjedlu, ja Eba Halid, ma mana hadel hadis, o Ebu Halid, šta znači ovaj hadis? Opet neki telefon. Kaže, gadiba wa harrede wa kale, pa se on naljutio, naljutio se, promijenio se i rekao, Ma ešbehek bi sabir. Kako ti, kaže, ličiš sabiru, osobi imao sabir. Spomenut ćemo, govorit ćemo o njoj. Kaže, vo ahveđeke ila ma fu'ile bihi, vojilek. I kako ima, kaže, jake potrebe da se s tobom uradi ono što je urađeno sa njim. Teško tebi. Ome jedri kejfe hada. Ko zna kajfije toga, kako se to dešava Misli na ovo što je došlo u hadisu. A, da ćemo gledati u svoga gospodara kao što gledamo a, u, znači, u pun mjesec u, a, u vedroj noći. <clears throat> Kaže, وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْحَدِيثِ Kome je dozvoljeno da prelazi granice, znači ovog govora koji je došao u hadisu, kako pojašnja, ovo je tekeleme fihi bi še'imin tilqai nefsihi, ili da govori o sebe, od sebe, jel, o tom pitanju, ila men sefihe nefse, osim koje, koje je pamet svoju izgubio, hafe bidinihi, koja omalovažava svoju vjeru. I da sam ja tome hadithan Rasulullah sallallahu alaihi sallam fetebiju, kada čujete hadis od Allahu poslanika sallallahu selam, slijedite ga. Vola tebte, vola idu, fihi, fe innekom ittebatumuhu, kaže nemojte da, i nemojte, kaže, čujete hadis, slijedite ga, nemojte dolaz sa novotarijama. Kaže, jer kada vi budete, kada ga slijedite, volem tumaru fi se i ne budete e, raspravljali se, sporili se oko toga, kaže se lemtu, sačuvali ste se. O in Kaže, ako tako ne budete uraditi, propašćete. I tačno, ovo je, ovo je hak i istina. Kada, se odvjeri, od propisa, kada se napravi filozofija, kada se počne tumačiti ono što je došlo u hadisima, mimo ono kako nam je preneseno od prvih generacija. Ko je mogao bolje da razumije od ashaba, od tabina, koji su učili od ashaba i tabi tabina koji su učili od tabina, koji su učili od ashaba. I zato ovdje što je došlo u ovoj priči, kaže, kada je on njega pitao šta znači to, Kaže njemu, ma ešbehke bi sabir, kako si ti sličan sabiru? O kome, koja je riječ sabir? E, to je osoba koja je pitala Omar ibn Hataba, pitala ga o garibu Kur'anu, znači o nejasnim ajetima u Kur'anu. je feđeledehu wa harreme alihim e, muđalisitna. Pa kaže, e, pa je Omer Adela naredio, naredio ili ga on lično, vi ćemo kaznio ga, da ga je istukao Vidjet ćemo sa čime. I zabranio da se ljudi druže sa njim. Hata jerđan reji. Sve dok ne promini svoj stav, svoje mišljenje, svoje ponašanje. Feletine lehu Omer bimođalci. Kada je promijenio se, onda je dozvolio da se ljudi sa njim druže i da kontaktiraju sa njim. E onda će na ovom mjestu on spomenuti priču od Sabira. Kisatu sabih. Zašto je ona bitna ovdje? Šta ima veze ova priča koju ćemo spomenuti? E, kako e, kao što ovdje kaže, sam, sam autor ovdje kaže, o kisatu Sabira ledi kale jezid ibn Harun Disaid, kaže priča Sabira, osobe, znači tabijina koja je živo vrijeme Omar radila onhu, kaže, ko spominje jezid ibn Harun, za ono koji je pitao, kaže, ma asbega bi Sabir, u ahveđak ila, ila ma fuila bihi, i e, kako ima jel, e, potrebe da se uradi sa njim, s tobom sa ono što uradi sa njim, e, i onda navodi ovdje, Evo, Osman navodi e, taj događaj do Seid ibn Musaiba, uh, e, to kako je bila osoba, da je prepričam prije nego spominjem te rivajete, kako je bila osoba koja je puno zapitkivala o vjeru o stvarima koji su mu ja nejasne stvari. I zapitkivala, e, iz koje se moglo nazrijeti da će on doći s nečim nekim novotarijom, s nečim neobičnim, s nečim što je neprihvatljivo. Znači ne prihvatio to, došlo je u ajetu, došlo e, pojedine tumačenje, određene stvari, tako ga treba prihvat, ne, ajmo dublje, ajmo ovako, što nije ovako, ovako i tako dalje. Pojenta je ovdje, zašto se navodi ova priča, zašto učenjaci Akidi navodi ovaj događaj Omera, kako se on podio prema toj osobi, da tu osobu kaznio. Vidjet ćemo na koji način. Zato što ima ljudi među muslimanima, koliko god ti njemu pojašnjavao i objašnjavao, njemu to nije malo, nije, e, nije dovoljno. Pardon, nije mu dovoljno, nego vas da bi on nešto zapitkivo, vas da bi on nešto ulazi u dubine, širine i ovo i ono. I naravno, od tih stvari počinje, ta devijacija. I, ona, često kod mnogi ljudi, ne može se izliječiti da čovjek, kao razumiješ, kaže, stani kod ovog, tako je, prihvati, idemo dalje. Nego neki ljudi, ne, može ih, ne, možemo ih urazumiti, osim da dobiju poturu, da dobiju batina. Da se izliječe sa udarcem da nakon što mu se pokuša objasniti, i dalje, ustrojava u tome i tek kada dobije udarce, kad dobije bati, onda kaže, eh, kaj, sad sam tek skonio, sad mi je jasno. Sad mi je tek jasno. Ko ono, kako ono kod nas bilo, ima ona izraka, jel, ovaj, sjedne ko budali šamar, znači. Znači, nekim osobama nema, nema drugog lijeka nego ovaj način. Kao što je došlo u kuranskom ajetu, kada čovjek e, treba da e, izliječi problem neposlušnost svoje supruge, pa je posavjetuje, pa se odvodi u postolji. Treća solucija, da je udari. Na način kako opisano. Preneseno na koji način. Zašto? Zato što je ne možeš urazumiti neke žene, nisu takve žene. Znači, to ima nekakvih žena. I to je lijek za neki. Ne možeš je urazumiti osim da dobije e, batina. I onda kad dobije, onda ona, eh, sad je jasno. Znači, skontala je to, granca tu ne može i dalje, to je to. A prije toga, znači, eh, eh, vazda nešto nejasno, važda bi se vrta, važda bi pravila probleme. Eh, znači, naravno, naravno nisu sve žene, nije to osnovno pravilo, nego to je jedan, od, jedan lijek liječa tog problema. A tako imaju ljudi ovdje u akideskim stvarima. Znači, koliko god ti njemu pojašnjavao, usmjeravao ga i tako dalje, on ne razumije, osim kad dobije šljag. E, kad dobije, onda kaže, e, sad mi je, sad mi je leglo, sad mi je jasno. E, tako je i sa Bik se ponašao. Pa ću on navesti ove, ove, ove priče vezano za njih. Znači, za neke ljude je lijek, lijek da bude kažnjen fizički. Kaže od Sejid ibn Sejba se prenosi, jedan sa Bigan Temimi, iz plemena Temimi je bio. Kaže, eta emir al mu'mini, došao Omer, Omer radijallahu, Omer radijallahu i kaže njemu, ja emir al mu'minina, hbirni E, o emire pravovjeni obavijesti me an dhari, vad e, dharijati dharva, kuranski ajet. <clears throat> Suri dharijat, naravno. Pa mu kaže, Omer kaže, to je rijah. Kaže, to su vjetrovi, misli se. Kaže, en, en, nisam vjetro Rasula, e, Rasulaj sallallahu je kuluhu ma kultu. Kaj ja sam čuo to Allahu poslanik, pa i ja to kažem. Dobro, on nastavlja da kaže, fel hamilati vikara. Šta to znači? Kada to se misli na sehab, na oblak. Kaže da nisam čuo da Allahu poslanika, s ne bi nija rekao. To njemu Omer kaže. Pa dobro, kada da mi reci šta znači eh, fel muqasibati emra. Kaže, to misli se na meleke. Da nisam čuo, čuo Posanika, poslanika, ne bi to nija rekao. Pa kaže, obavijese me fel jati jusra. Kaže, to su sufun, kada nisam to čuo Allahov poslanika, sufa se ovaj, e, brodovi lađe, da to nisam čuo od poslanika, ne bi to rekao. Kaže, thume emere bihi fa, dareb, e, e, fa duribe mijeto sauti. Evo, darebe mi Kaže, zatim naredio, pa je, pa je bio kažnjen, kaže, sa stotinu bičeva. Sume džalehu fi bejtin. Zatim naredio da bude, da bude zatvor u kući. Hata ida bere da abihi. Kada, kada je bio ozdravio, pozvao ga. Dakle, znači, zatim ga darebe bihi mi ete sauti uhra. Pa je naredio, pa je pa stotin, drugi dobio. Kada je sume hamelehu ala katbin, kaže je ketebe ila ebi, ebi Musa el Ašari. Kaže, a zatim je, kaže, zatim bilo naređeno, e, kaže da, da ga budu ponesu ga na životinju da e, znači svezanog, da ga pošalje Ebu Muse Lešaru koji je bio u Iraku, protjerao ga iz Medine. U harme alehi muđale se nas. Zabranio je, naredio je Ebu Muse Lešaru, nemoj da se ljudi sa njim druži. Felem jezel kedalike neprestano, e, i tako je bilo njegovo stanje, hata eta Ebu Musa Lešari, dok nije došao Ebu Musa Lešari kao namjesnik Omer Radela u Iraku, fe halefe bil imanimul gallada, pa je se e, ja, teškim zakletvama zakleo, ma jeđu financije, ma kane, e, jeđi duše. Kaže da ono, znači što je bilo kod njeg prije te nejasnoće, što mu nije bilo jasno kod Sabiga, sad to ne nalazi kod sebe. Kaže, je ila, ila, ila bi znači ovaj došao je njemu Sabig i zakleo se da je, da ono što mu nije bilo jasno, sad mu se razbistrilo i sad mu je jasno. Pa je on napisao Omeru, obavijestio ga o tome, pa mu Omer napisao ma je haluhu illa kada sadaka. Kažem, e, ja mislim da je on istinu rekao. E, halli bejnehu wa bejnemu sad kaže, pusti ga, nek, nek sada ljudi sa njim kontaktiraju. Otprilike, znači, prenosi ovaj događaj s ove strane kako se to desilo. Da ga je Omer radil naredio da bude bičevan, da je bičevan, da je protjeran u Iraku, dok nije skonto da je, da je, e, da je pogriješio u svom ponašanju. E, prenosi se u nekim rivajetima da je on, kad je poslije došla fitna, nakon Omara radijalno, nakon Osmana i Ali, kad je došla fitna, ona, e, koja se desila među ashabima, kad se pojavili one sekte, da su onda rekli sa Biru, sa ajde sad, jel, gdje si sad, sad možeš komodno pričati, jel sad, e, ovaj, svako priča svašta i šta hoće. Pa on njima odgovorio, zaista fin odgovor, znači, ima, i vraća se kod ovog. Kaže, eddebeni Omer. Odgojio me je Omer, kaže. Odgojio me Omer. S čime ga odgojio? Sa udarcem. Kaže, ja se više ne upuštam u te stvari. Odgojio me na, ovaj način da se više ne bavim ovim stvarima, ovaj, e, da sad dođe sa nekim tumačenjima, e, e, sa nekim novim stvarima, novotarijama i tome slično. Drugi opis ovog događaja. E, prenosi se u rivajetu Hamad ibn i tako dalje, od Halid ibn Zar'e, kaže, Juhadisu e, Anabija, on prenosi svoga oca, e, Re'etu Sabira ibn Asel, Bil Basra, kaže, vidio sam Sabira ibn Asela, to je ta osoba, u Basri. <clears throat> kaže, ka kajnahu beirun ajrab, ličuje, kaže, na, na, na životinju, kaže. Dživu ila hilak, dolazio bi, kaže, na, na, na halke na, e, gdje su okupljali. žele se ila la yarifunahu kad god bi sjeo kod ljudi koji, e, ga ne znaju na dahum ahlu hilqa uhra pozvala ih e, na druga skupina, druga halka azmete emirul mu'minin kaže to je naredba od emirul mu'mina Omer radijallahu anhu šta? Da njemu ne dozvoli da ulazi u halku da priča, da kontaktira s ljudima. Također od Hamad ibn Zejda se prenosi od Sulejmana ibn Jesara da je čovjek iz Ben Temima, Jukalu Lehu Sabir, znači ovo isto čovjeku govorimo, kaže došao u Medinu, kaže bili su kod njega neki određeni spisi knjige, pa je pitao o Koran, Kur'an, govori se o istom čovjeku, znači više rivajta. Pitao je određenim nejasnim stvarima koje imaju Koranskim ajetima. Kad je Febela ga dali Omer, pa je to došlo do Omera, Febela te ilih pa je poslao njemu, وَقَدْ أَعَدَّ لَهُ أَرَاđِينِ نَحْلِ A kaže, a pripremio mu je već grane od, uh, od palme, grančice, grane, od pruteve. I to više, a rađin to znači više pruteva sakupi u, u, u jednu skupinu. Felema dehale alejhi dželes, kaže kad došla kod njega i sjeo, kaže, e, pitao ga men ent, ko si ti? Kaže, ene Abdullah Sabik. Kaže njemu Omer, radijalno kaže, o ene Abdullah Omer. Kaže, ja sam Allahov rob Omer. Thumme ehva ilihi feđale jadribuhu bitilkel arađin. Kaže, pa kaže, onda zamahnu pra njemu i počeo ga udariti, udarati sa tim, sa tim prutevima od palme, sakupljenim prutevima od palme. Fema zale jadribu hatta šeđa, kaže, udario ga toliko dok mu nije potekla krv iz glavi. Džale dem je silo ala veđi. Pa mu je počela krv da teče iz lica. Pa mu je rekao Sabir, kaže, hasbuke ja amir Dosta je, kaže, dovoljno je, o emire, pravovjernik. Fakad vallahi zehebe levi kuntu eđidu fi Tako mi je Allaha odšlo je ono što sam ja nalazio imao u svojoj glavi. Odšlo mu je ono od tih nejasnih stvari, od pametovanja, filozofiranja, zapitkivanja. Pa onda prenosi u drugim rivajetima. Od Abdurrahmana Muhammed ibn Huseina e, Sulemija e, da je čuo od Malika Ibn Enesa. Znači završavamo sa, sa priča o je završena ovdje. E, pojenta ovdje, znači kao što sam malo prije rekao, pojenta u tome da neke ljude da neke ljude po pitanju njihovog ponašanja, tumačenja, govora o vjeri, E, neki ljudi ne mogu se zaustaviti na ono se, na čemu jesu, osim da budu kažnjeni fizički. Naravno, ovdje Omer radijallahu anhu, on je bio namjesnik, bio kalifa, on je to imao pravo imao je, imao je, e, i znao je kako to treba riješiti. Znači, e, za neke novotarije lijek je ovo što je radio Omer radi anhu. To, ne znači da bilo ko od nas sad može negdje na ulici nekom nešto ne sviđa, neko i pa ga on kaže, odgajam ga na Omerov način. Ne misli se to tako, znači ima tvoj, svoj način, svoj sistem. Znači ne može to raditi ko kako hoće. Nego to ide osoba koja ima pravo da to radi. E, naravno govorimo o muslimanskoj sredini ako je uspostavljena vlast i ako su, e, pogotovo ovdje govorimo kada, kada je ehl sunna na vlast, imaju moć u svojim rukama. Kaže Malki Benenes, e, preskočili smo lanac prenosilaca, kaže i jako mu obeda čuvajte se novotarija. Kila ja eba, eba Abdullah kaže, o Ebu Abdullah, omel bida, šta su novotarije? Šta su uh, novotarije? Kaže, ahlul bida, kaže, to su sljedbenici novotarije, aladine je mune fi esma ilahi osifat, kaže, oni koji govori o Allahovim imenima i svojstvima. Kelamihi wa ilmihi wa kudretihi, o Allahovom govoru, o njegovom znanju i njegovom kudretu, moći La jeskutun amma sekete anhu sahabe o tajbun. Kaže, ne šute onome o čemu su šutjeli ashabi i tabiini. Da ne navodim ovdje, e, ko navodi u rivajetu, uglavnom ovo je potvrđeno da je rekao Malik, e, govori e, imam Bujsmail Heravi u svojoj knjizi je Kelam vo Ahlihi, zatim prenosi od Ebul Huseina, Hafafa, a on u rivajetu od Šafira radijala Rahimehullah da je rekao, لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلى شرك en jelkahu من أن يلقاه بشيء من الأهواء Kaže da Allah Želešanuhu sretne roba sa svakim grijehom mimo širka draže mi je nego da ga sretne sa nečim od ehva, od novotarija, slijedjenja novotara, ono sa čim došli novotari. E, naravno, ovdje se misli na ove uh, e, akideske novotarije, velike novotarije ovaj, također ovaj rivajet je vjerodostojan što se prenosi od, šafije. Znači, misli se na novotarije ove velike devijacije skretanja. E, također ona navodi rivajet od Abu Tahira, e, Fadla, e, do, da je čovjek pitao Omer ibn Abdulaziza, kaže Anši ibn Ahva, pitao ga je o novotarima, onima koji slijedi svoje strasti. Pa mu on govorio Ilzem dine sabiji fil kutab, wal arabiji wal hema amma siva zalik. Kaže, drži se onog na čemu, na čemu je vjera djeci. Fil kutab. Djeci koja uče u mektebima. Onog što uči u mektebima. Wal arabi. I kaže ono čemu su beduini. Ostavi volhem amma siva dalik. A ostavi ono što je mimo toga. Šta hoće s ovim da kaže? Također u navodi Harabi, Abu Ismail u knjigi eh, Zeml Kelan Vahli. Znači, eh, ono, eh, na čemu su to djeca, vjera djeci koja uči? Znači, osnovno poimanje, vjerovanje. Došlo tako u šerijetskim tekstovima, treba u to vjerovat, prihvatiš i vjeruješ. Tako djeca, tako ljudi, beduini, ili kod nas rekao seljaci, obični ljudi. Ostavi ono što je mimo toga. Šta je mimo toga? filozofiranje, pametovanje, udubljivanje u nešto za, što nismo zaduženi, treba da se zadužimo time. Znači, akida islamska je jednostavna. Nije ona nešto poz, da neko kaže, evo sad mi što izučavam širijske tekstove. Na tebe da ovo prihvatiš, da čuješ, da razumiješ i da slijediš to. A ne da sada iskopava, da kaže, pa što je ovako, pa ako nije ovako, pa ovo, pa i tako dalje. Onda hajde uporedi, onda vrać, ako se vratiš na knjige, islamskih skolastičara, znači onda ti postani akida, na kraju ko što je mnogima od njih, da su pred kraj života govorili, kaže, e sad ne znam više u što vjerujem. Ne znam više u što vjerujem, na čemu sam. Jer toliko šubhi sam sebi nabacao po pitanju ovih mesela. Također, u rivajetu, e, kaže Ebu Abdullah ibn znači od Hakima se prenosi, e, da je rekao Ebu Havari, Kaže, čuo sam Sufjan ibn Ujainu da kaže kullu ma Allahu bihi nefsehu fi Sve ono kako Allah šano pisao sebe u svojoj knjizi, fetefsiruhu tilavetuhu vesukutanhu. Kaže, e, tumačenje toga šta? Da čitaš o tome i da šutiš o tome. Šta hoće da kažem? Znači, ne otvaraj ono, neke stvari koje su nejasne, mutešabi, nejasno znači, a ti sad iskopavaš, što pokušavaš shvatiti, nisu to iskopavali ni ashabi, ni tabini, ni ovog umeta, pa nemoj niti to kopat i da napraviš od toga belaj i da, da dođeš sa novotarijom, kao što su ovi došli. Ove sekte koje su skrijenile. Onda prenosi u rivajetu od Hafafa, eh, kaže se eh, od, od, od Muslima, kaže se Eltu Evzaja, Sufjana, Malik ibn pitao sam učenjaka Uzaja, pitao sam Sufjana Teorija, pitao sam Malik ibn Enesa, an hadile hadis fi sifat, o ovim hadisma o sifatima, Allahovim svojstvima wa i diže na ahiretu kalu kema bila znači prenosi to onako prihvati i prenosi onako kako je došlo bez, ono kakva kakvoće je tih sifata i osobina znači znaš šta znači vjeruješ u to ne zadiri u to kako na koji način nismo to zadovoljni niti, niti se to od nas traži također imam Zuhri Kaže imamul e ime fi asri, koji je bio imam imama u svoje vrijeme. U ajnu lemal umme. I oko učenjaka ummeta u svoje vrijeme. Ponavljam, nisu stvar što malo prije Kaže, Allah il bajan. Allah je, je nama pojasnio. U ala rasuli belag, poslanik sallallahu alejhi je prenio. U alina teslim, a na nama je, na nama je da to prihvatimo, da se predamo tome što je došlo od šerijata. Ovo od eh, Buharija eh, u svom sahihu kao tani kod njegovog govora od, od eh, imama Zuhrija. Wa an ba'di selef od islami la jesput illa ala kantarati taslim. Ovo se prenosi također ove riječi prenosi Tahavija u svojoj tahavijskoj poslanci. Kaže prenosi se od, od, nekih učenjaka selefa Kademul islami, stopalo islama la jethbut, nije čvrsto, Ila ala Osim na mostu predanosti. U doslovnom prijevodu. Odnosno, neće ti islam biti čvrst sve dok ne budeš predan onom što je došlo u šarijetskim tekstovima. Stvari gajba ne kopaj, ne iskopavaj. Jer tu ne možeš doći rezultata. Tu tvoj razum ne može prodrijeti. Obaviš smo o tome, prihvatamo to. I idemo dalje. Također, Ebu Tahrib na Huzeime, E, prenosi od e, Kathira ibn Abdullaha Muzenija, a, a on od svoga, od svoga e, oca, on od djeda, od, glavno od Muzenija, se prenosi da je poslanik sallam rekao in hada din beda gariba sa judo gariba kema beda fetuba da guraba onaj poznati hadis kaže ovaj din je počeo kao stranac, vraća se kao stranac i blago onima koji su stranci <clears throat> Eh, uglavnom, na ovaj hadis ima dodatak, Okila ja Rasula men gorba, eh, rečeno je Allahu poslaniće, ko su garibi, juhjune sunet i oni koji oživljavaju moj sunet, mi badi, nakon mene, boju eh, ali muneha i Allah. I poučavaju tim sunetima Allahove robove. Glavnom pojenta ovdje je da znate, svi ovi rivajeti, koji su došli kao dodatak ovom osnovnom hadisu koji muslim, ovaj hadis bilježi muslim svom sahihu, da je islam počeo kao stranac, da će se vrati kao stranac i blago strancima. Svi oni dodaci poslije koji su došli ono. pa ko su oni, e, pa je opisano oni koji popravljaju kada drugi e, čine fesad i tako dalje, ili ovo odeše dosta sunet, ili druge verzije, sve, e, sve ti rivajati dodaci su došli u slabijim predajama slabi Iako je navodi mnogi, čak i učenjaci, jel popin Ređeba, on navodi te, da je izgradio neku knjižicu malu napisao, pojašnjavanju tog hadisa i tako dalje. Uglavnom, sve što je spomenuto u tom kontekstu su slabi rivaje, svi ti dodaci slabi rivajeti eh, i ne mogu se čak ni na stepen ili prihvatljivih, osim jer neki učenjaci kažu jel, da njihov nije ispravno i da, odgovara tom stanju eh, opisu toga ko su mogli biti stranci i tako dalje. Uglavnom da znate da je znači, ima u tim svim rivatima slabosti. Eh, kao što se prenosi od Ubejdullah Kasama ibn Selama, da je rekao, prenosio Ali ibn Abdulaziz od njega, da je on rekao, kaže, El mutebiu li sunne e, kel kaže onaj koji slijedi sunet je kao onaj koji drži e, žeravicu u ruci, kaže وهو e, indi afdalu darbi min darbi sejfi fi sabila kaže a on je kod mene bolji od ono ko udara sabljom na lahom put, ko se bori na lahom put onaj koji slijedi sunet radi po sunetu živi po sunetu je kao ona kaže koji se drži žeravice a kaže on je danas kaže kod mene bolji od onog koji se bori na Allahovom putu. Obilježi ga Hatib Bagdadi i navodi e, Zehebi u Sierra Bela i mnogi drugi, e, mnogi drugi zbirkama spomenuto. E, pa znači, spominjem ovdje sve predaje rivajete o, tome da treba slijediti sunnet, o vrijednosti toga, potrebe toga i da je to propisano, a da treba ostaviti novotarije. Znači, govorimo tu, one, znači, taj dio posebno izdvojio ovdje i spominje te predaje u tom kontekstu, pod tom tematikom. A onda prenosi, od, e, prenosi se u rivajetu od Ameša, od Ebil, od Ebil uh, e, Doha, An Mesruka, od, kaže, ušao sam kod Uda, pa on rekao, ja, ejuhe nas, men ali me fel je bihi. O, ljudi, kaže, onaj ko zna nešto, neka, neka kaže to. Ma men lem jamel fel e, Allahu Onaj ko ne zna, neka kaže Allah najbolje zna. Fa inne men, min el ilmi en kule lima la jalim, jer od znanja je kaže da, da kaže za ono što ne zna, Allahu alim, Allah zna najbolje. Allah zna najbolje. قال الله تعالى لنبيه قل ما أسألكم عليه min أجر Reci, ja ne tražim od vas nagradu, vama ene minel mutekellifin. Nisam ja od onih koji su, koji pretjeruju. Koji sjel pretjeruju se, koji prelaze granice u u tumačenju, poimanju određenih stvari. Pa je onda ovdje naveo ovaj hadis e, e, od Muhameda bin Haba e, koji, ima u sebi slabosti, duži je hadis da ga ne navodimo, ima slabosti u, sebi, tako da nema potrebe da ga navodimo u kontekstu ovog također sljeđenja suneta i ostavljanja novotarija. I s time završavamo s ovom tematikom. Andalusam